luka simoore sappo e nayi waɗi ñalawma foftere gooto tawi yeeso innaatatno galle gooto e ardiɓe farisa en ɓe ngam wottaade wonnooɓe ɗon ɓe mbatti e mum hakkillaaji mumen hawri e gonduɗe e ɓuuddi ina yi e yeeso makko o ƴitti konngol o wi'i annduɓe sariɓe e farisa en ɓe sellinde ñande ñalawma foftere ina yamira walla ala kamɓe fof ɓe mbi cel e on sahaa o memi ñawɗo o o sellini ɗum o ɗacciti ɗum caggal ɗum o wiiɓe holi e mon mo ɓiyum walla ngaari mum yenata e ɓundu waasa yaltinde ɗum ɗon e ɗon hay so ko ñande ñalawma foftere ɓe donki jaabaade caggal ɗum nde o yino hoɓɓe ɓe cuɓorto jooɗli ɓurɗi teddudi o wasiyiiɓi ɗum ɗo so a noddaama e yange woto jooɗo e jonde ɓurnde teddude sabu ɓurɗoma teddude ina waawi arde nodduɗo o ara wiima rokku oɗo jonde nde nden ma hersu jooɗo yahde e jonde ɓurde lesɗude nde so a noddaama jooɗoyo les mbele nodduɗoma o so ari ine wiima sehilam jootto dow nden ma ɗum wonane teddungal e yeeso noddaaɓe ɓe fof ngati kala mawni kiniiɗo yan dinte kadi kala jonkiniɗo mawninde o wi nodduɗo mo oyne so aɗa nodda bottaari walla hiraande woto noddu wona sehilaaɓe ma wona miñiraaɓe ma e mawniraaɓe ma wona koreeji ma wona hoddiiɓe ma alluɓe mbele ɓeenne ina mbaasa noddudema wontan ma njoɓdi so aɗa kewna noddu miskineeɓe galluɓe laƴoɓe e wumɓe nden ma malu woodane sabu ɓeen ngala ko joɓma ma yoɓe ñande ummital feewɓe ɓe goot e wottatonoɓe ɓe nden nani kaana haala wiimo malu woodani jogorɗo ñaamoyde nder laamu allah o wi on gorko gooto meeɗi kewnude teddiniri yimɓe heewɓe nden yehii haa bottaaje o neli carwoowo makko e teddiniraaɓe ɓee yo ngar bottaari deftaama kono kamɓe fof no ɓe potiri ɓe ngoni e yaafnaade mo gadano o wi mo ko mi cooɗɗo ngesa alaa e sago mi ƴeewoyaba tiinno yaafomi goɗɗo o wi ko mi cooɗɗo gay sappo ngonmi ko yi eto yaade ɗi tiinno yaafomi goɗɗo kadi wi ko mi cudduɗo ko ɓooyaani ko ɗum waɗi mi dañataa arde nde carwowo arti habri ko jaabako fof joom galle o seki wiimo yawno coroɗa dingirle e beddaji wuro ɗi gaddanami ɗo miskineɓe ɓe galluɓe ɓe wumɓe ɓe e laƴoɓe ɓe carwowo o yeehi arti wi'i kalifa mi waɗi ko jamirɗa ko fof kono ha joni galle o hewani kalifa wimo raw e jolɗe cawdoɗa galleji guese mbawna yimɓeɓe arde beele gallam ina heewa gati mboɗo wiya on hay gooto e teddiniraɓe ɓe meeɗata e bottari am waɗi saaha tawi omo e laawol jamanu kewɗo riwi e makko o yecciti o wiɓe kala garɗo e am momin ɓuranani baaba mum yum mum joom suudu mum sukaɓe mum miñiraɓe mum e mawniraɓe mum kala mo min ɓuranani hay gurdam mum kañum e hoore mum wawa wonde almuɗam te kala mo wakkaki feŋirde mum rewi e am wawa wonde almuɗam ngati so woodi e mon jiɗɗo maade kiw mbele wona joɗoto ko adi fof hiiso ko ɗum namni ƴeewa kadi so ina jogi ko wortori so wona ɗum so jomum aafi ronki wortade yiɓe ɗum fof gona e toonje ɗum ina mbiya ƴeewe o gaafɗo runki wortaade kadi so laamɗo jom honoɓe ujunnaaje sappo filliti haɓoyde e goɗɗo jom ujunnaaje nogas mbele wona jomum jooɗoto ƴeewa so tawi honoɓe mum ɓe ina mbaawani honoɓe kabdiiɗo mum garowo o so jomum tawi wawa defaade hare nde waɗata e makko nelaaɓe gila omo woɗɗi ngam ñaagaade mo deeƴre hono noon kala e mon mo hollaani jogogal mum fof geenol waawaa wonde almuudam lamɗam ko huunde moƴƴere kono so tawii ɗam suytii holi ko safnata ɗam alaa fofɗoɗam waawata naftoreede wonaa e leydi wonaa e doorde ɗam weddete boowal kala jogiiɗo noppi ngam heɗaade yo heɗo